Swing, swing, swing around, swing, swing, swing around, around, around. Nu får du väl i alla fall ta och släppa honom. Okej okay då.